Əmmə ba'd. Əziz qardaşlarım, ilk əvvəl hamınıza Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsib edirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin daim öz sahabələrinə etdiyi nəsiyyəti bir daha sizin yadınıza salıram. Həmsinin Peyğəmbər s.a.v-in bir çox hallarda eşidənlər, eşitməyənlərə bu nəsiyyəti çatdırsın deyə buyurmasını da sizə nəsiyyət edirəm ki, burada olan qardaşlar, indi deyəcəyim nəsiyyəti başqa bütün qardaşlarımıza çatdırsınlar. Allah subhanahu wa ta'ala Ənfal surəsinin əvvəlində buyurur Yəsəlunəkə anil ənfəli Səndən qənimətlər barədə soruşurlar. Diqqət edin, söhbət qənimətdən, dünya malından gedir. Əvvəlcə bu sualın cavabını verir Allah-u Teala. Ənfəlu lillahi və rəsul. De ki, ənfal, yəni qənimətlər Allaha və rəsuluna məxsusdur. Halbuki biz bilirik ki, o qənimətlərdən müsəlmanlara da pay ayrılır. Allaha və Peyğəmbərinə məxsusdur. O deməkdir ki, bu xüsusda hökmü verən Allah və Rəsuludur. Sonra görün nə deyir? Fəttəqullah. Yəni, bu dünya malına görə aranızda ədavətdir. Və aslihu zətə beynikum aranızda olan münasibətləri düzəldin, islah edin. Ənfala görə, qənimətə görə, dünya malına görə bir-birinizi qırmayın. Bunun üçün nə etməliyik? Mehriban olmaq üçün, islah olunması üçün nə etməliyik? Ayənin axırında Allah subhanət hələ deyir, وَاطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ möminsinizsə, Allaha və Rasuluna itaət edin. E, Kafirsinizsə, başqa bir şeyə itaət edin. Dinarın və dirhəmin qulu olun. Üzərinizdə ağalıq edən adamın sözü ilə oturub durun. Hansısa fitnəkarın dediyinə uyun, bir tərəfi qulaq asmaqla ikinci tərəfin barəsində hökum çıxarın. Və s. Əgər mömin deyilsinizsə, möminsinizsə, Qayn Allahın və Peyğəmbərinin sözünə, Allah və Peyğəmbərə nə deyirsə, ona itaət edin. Yalnız o zaman siz islah oluna bilərsiniz. Yalnız o zaman islah oluna bilərsiniz. İmam Malik rahiməhullah gözəl bir nəsiyyəti var. Qızıl hərflərlə yazılası bir nəsiyyətdir. Deyir ki, bu ümmətin əvvəlinciləri nəyin sayəsində islah olmuşlarsa, axırıncıları da ancaq onun sayəsində isbah ola bilərlər. Əvvəlinciləri yer üzünün ən pis milləti idi. Ən pozğun, rüşvətxor, oğru, zinakar, qadının haqqını bilməyən və s. hər cür pisliyi var idi onlarda. Lakin Quran və sünnə onları islah etdi. Allahın və Peyğəmbərinin buyruqlarına əməl etməklə onlar islah olundular. Axırıncıları da həmsinin. Allaha və Peyğəmbərinə itaat etməklə islah ola bilərlər. Lakin çox təəssüflər olsun. Sahabələr İslama gəldikdən sonra ölənə qədər həyatının sonuna dək imanlarını artırmağa, imanlarını təzələməyə, imanlarını qüvvətləndirməyə çalışırdılar. Allah da Quran-ı Kərimdə Onlara vəsf edir. Onlar xeyrxalq işlərdə bir-biri ilə ötüşürlər. Ulaikə yusəriunə fil xayrat və hum ləhə səbiqun. Onlar bir-biri ilə ötüşürlər və o xeyrə nail olurlar. Və onlar kimi olsaq, Allah subhanətə həmin zəfəri, onlara bəxş etdiyi zəfəri, qələbəni birliyi, qardaşlığı bizə də bəxş edəcək. İndikilər isə əksinə hər birimizə verilə bilər bu sual. Hər biri, hər biriniz vicdanla özünə sual versin. İslam'a gəldiyi gün nə cür imanlı idi, hər bir əməlləri yerli yerində, filələri belə vaxtı-vaxtında eləyirdi, keçdiksə necə zəifləyir və bəziləriniz o nafilələri ümumiyyətlə yerinə yetirmir, bəziləri vacibləri tez yetirim gedim, dünya qazanım, bu cür dini yola verirlər gedir. Adətə çevrilib artıq ibadət. Belə olmaması üçün bayaqki ayədə deyildiyi kimi Atiyullaha və rasulahu in kuntum mu'minin Allaha və Rasuluna itaat edin möminsinizsə. Özünüzü mömin sayırsanızsa Allaha və Rasuluna itaat edin. Allah s.ə. nə zaman sizə o qələbəni, zəfəri bəxş edəcək. Sahabələrə bəxş etdiyi qələbəni. O vaxt ki, siz Allaha və Peyğəmbərinə itaət edib bu dini onlar kimi yaşayacaqsınız. Dəlil. Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə deyir, İn tansurullaha yansurkum. Allahın dininin yayılmasına kömək etsəniz, Allah da sizə kömək edər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nəhsiyyətində İbn Abbas radiyallahu anh deyir, Yəhfəz illəh, yəhfəz. Yəhfəz illəh tücəhə. Allahın dinini qoru, Allahı hər zaman yanında görəcəksən. Allahın dinini qoru, Allah hər zaman səni qoruyacaq. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın gözəl sözü deyir, biz Allahın İslam dini sayəsində ucaqdığı ümmətik. İslamdan başqa bir şey vasitəsilə ucalmağa can atdığımız zaman Allah bizi altaldacaq bu dəlillərə nəzər saldıqdan sonra baxın görün buna əməl edənləri Allah Subhanahu Qurani Kərimdə nə cür vəsf edir. Sonra da bir özümüzə baxaq. Əgər o vəsflər bizdə varsa, deməli biz onların çatdığı o məqama çatmışıq. Və arxain olmalıyıq ki, bütün dünya yığışıb bizə pislik eləmək istəsə, heç kəs heç nə edə bilməz. Ha çalışsalar sizi gözdən salsınlar, heç nə alınan deyil. Yox, əgər o vəsflərə, o məqama gəlib çatmamışsınızsa, nə cür sizi reklam edirlərsə etsinlər, ucalan deyilsiniz. Bu vəsflər də həmin dediyim o Ənfal surəsinin ayələrinin ardınca gəlir. İkinci, üçüncü, dördüncü ayələr. İnnəməl müminunəl-ləzinə izə zükirəlləh vəcilət qulubuhum. Bu birinci vəsf. Və izə tuliyət aleyhim əyətuhu zədəthum imən. Bu ikinci vəsf. Alə rabbihim yətəvəkkəlun. Üçüncü vəz. Əllezine yuqimunəs salətə və mimmə rəzəqnəhum yunfiqun. Bu beş gözəl xislət sizdə varsa, onda bunun nəticəsi nə olacaq? Allah subhanət hələ özü bu cür insanları Uləikə humul müminunə haqqan ləhum dərəcətun ində rabbihim və məğfiratun və rizqun kərimdir. Onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün Allah yan Rəbbi yanında dərəcələr, bol-bol ruzu, bağışlanma vardır. Bu beş xislət nədir, qardaşlar? Deyəcəm, indi bir-bir özünüzə sual verin. Bu xislətlər sizdə var ya yox? Allahın ayələri oxunduğu zaman qəlbiniz qorxurmu? Titriyirmi? Qorxuya düşürmü? məğrib namazında, işa namazında, sübh namazında durursunuz dərgələrə, imam Qurandan ayələr oxuyur. O ayələri oxuyanda qəlbiniz qorxuya düşürmü? Allah s.ə. demir ki, ancaq ərəblərin, o ayələri başənlərin qəlbi qorxuya düşür. Yox, müminlərin qəlbi qorxuya düşür. İkinci, o ayələr sizə oxunduğu zaman imanınız artır mı? Üçüncü, Rəbbinizdən başqa kiməsə təvəkkül edirsinizmi? Edirsinizsə deməli, mömin deyilsiniz. Yuqimunə salə demir. Demirik yusallunə salə. Yuqimunə salə. Namazı, dəst namazını qaydasında alan, vaxtda qılan, fikri, zikri namazda olan möminlərdən söhbət gedir namaza adət halına salan fasiqlərdən yox. Və bir də Allahın onlara verdiyi ruzudan Allah yolunda xərcləyənlər. Sadə bir şeylərdir, görürsünüz qardaşlar. Bu sadə şeylərə bir çoxları əməl eləmir. Bu sadə şeylər, bu sadə əməlləri bir çoxları yerinə yetirmir. Böyük məsələləri yerinə yetirmək istəyir. Elə bir ki, birinci sinifdə oxuyan uşaq əlifbanı öyrənmək istəmir, həndəsəni öyrənmək istəyir. Tutaq ki, məktəb razılıq verdi ona həndəsəni öyrətməyi. O, onu başa düşəcəkmi? Tovhidi tam başa düşməyən, namazı Allah üçün layiqincə qılıb onun dadını, şirinliyini dadmayan adam, əgər gəlib cihaddan, böyük məsələlərdən danışırsa, onun danışığında nə olacaq, danışdığında nə olacaq, təbliğatında nə bərəkət olacaq? Elə də elə deyil. İnsan mərhələ-mərhələ gəlib son mərhələyə yetişməlidir. Və mənim sizə bir qardaş kimi nəsiyyətim, indi deyəcəyim qüdsü hədisi qulağınızda sırğa edin və ona əməl edin. O halda görəcəksiniz ki, bu həyatda necə xoşbəxt olacaqsınız, bu həyatda da xoşbəxt olmaq dəlildir, subutdur ki, ahirətdə də o xoşbəxtliyi tapacaqsınız. Uca Allah Qüdsü hədisdə buyurur ki, kim mənim dostumla düşmənçilik edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Diqqət edirsinizmi? Nə qədər möminlərə qarşı düşmənçilik olunur, ancaq Allah onlara hərb elan eləmir. Çünki həmin o özlərini mömin sayanlar həqiqi mənada Allahın barı deyil. Həqiqi dostları olsaydı, Sahabələrə Allah subhanət hələ kömək elədiyi kimi onlara da kömək edərdi. Neyniyək ki, Allahın dostu olaq? Allah özü buyurur, özü bizə yol göstərir. Deyir, mənim qulum ona vacib buyurduğum əməlləri yerinə yetirməklə mənə yaxınlaşır. Demək, qardaşlarım, vacib namazları, orucu, zəkatı və s. yerinə yetirməklə Allah yanında hörmətiniz ucaldıqca ucalacaq. Allah'a anlaşacaqsınız. Allahın yaxın bəndələrindən olacaqsınız. Lakin bu kifayət deyil. Kifayət olsaydı Allah subhanət hələ təkcə lə ilə illallahla kifayətlənərdi. Muhammedur Rasulullah'a ehtiyac olmazdı. Allah subhanət hələ buyurur ki, qulum nafilə ibadətlərini yerinə yetirməklə də mənə o qədər yaxınlaşar ki, mən onu sevərəm artıq dostlaşır həmin qulu ilə. Özünə dost qəbul edir o qulu. O qul ki, həm Allahın vacib buyurduqlarını, həm də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnələrinin yerinə yetirir. Onu sevdiyim təqdirdə onun görən gözü, eşidən qulağı, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Bu, bu nə deməkdir, bilirsiniz, qardaşlar? O deməkdir ki, Allah s.ə.v. hər zaman sizin yanınızda olacaq. Gözünüz ancaq halal şeylərə baxacaq, qulağınız ancaq halal şey işidəcək, əliniz və əyağınız ancaq halala tərəf meyil edəcək. Əgər Allahın dostu olarsınız, o adamlar ağzına gələni danışır. Xüsusən də məscidlərdə fitnə salır, məscidlərdə cəmaatın parçalanmasına rəvad verir. Hətta sonda gec-tez məscidə böyük bir fitnənin düşməsinə və Allah uzaq eləsin, məscidin bağlanmasına səbəb olur, vay onların alına. Onlar bir düşünsünlər ki, nəyə görə Allah s.ə. onlara hikmətlə davranmağı, hikmətlə dəvət aparmağı və doğru, düzgün söz danışmağı nəsib Çünki birinci nöqsan onun özündədir. Allahla dostlaşmayıb ki, Allah da ona düzgün istiqamət vermir. Ondan üst çevirib. Və əgər Allahın dostu olarsa, həmin o qüdsə hədisinin arxasınca gəlir. Allah subhanət hələ buyurur ki, ondan sonra məndən nə diləsə, ona dilədiyini verərəm, sığınacaq istəsə onu qoruyaram. Yer üzündə olan müsəlmanların hamısı əlini açır, Allaha yalvarır ki, Ya Rab, bizə kömək ol. Kafirlər bizi məhv edir. Öz həyatına qayıdıb, özünə nəzər salsa görəcək ki, yediyində haram var, qeydiyində haram var. Hərəsinə də bir don geyindirir ki, bu mənə bu yolla halal sayılır. Allah sənə kömək eləyər? Səni qoruyar mı? Sən Allaha taraf can atmalısan ki, Allahın dostu olmalısan ki, ondan sonra Allah sənə istədiyini versin, səni qorusun. Və hədisin ən möhtəşəm hissəsi, bu qüdsü hədisin ən möhtəşəm hissəsi sonudur. Allah s.ə.v deyir ki, mən görəcəyim heç bir işdə tərəddüd etmirəm. yalnız sevdiyim mömin dostumun canını aldığım zaman tərəddüd etməyim istisnadır. Çünki mən ona yamanlıq etmək istəmirəm. Allah s.ə.nin bu sözünü alimlər belə yazır ki, o mömin bəndə ki, ölüm əyağında azacıq da olsa şeytan ona vəsvəsə versə ki, ölüm bihuşluğu səni ağır keçəcək. Qorxutsa onu şeytan ki, ölümdən qorxsun. Əgər Allahın dostudursa, Allah onu müvəffəq eləyəcək, ölümdən qorxmayacaq. Əksinə, ölümünə sevinəcək ki, Rəbbinə qovuşacaq. Necə ki, Peyğəmbərlər sevinir. Və ya ölüm anında onu çox istəyən qardaşları, yaxınları Allaha yalvaracaq ki, onun ömrünü uzatsın, onun həmin məqamda canını almasın və Allah onun ömrünü də uzada bilər. Necə ki, Sad ibn Əbi Vakqas radiyallahu anh ümrə ziyarətindən geri qayıdarkən bərk xəstələnir. Peyğəmbər s.ə.v hətta onu ziyarət edir. Və ona elə gəlir ki, artıq öləcək. Hətta vəsiyyət edir. Malının üçdə birini vəsiyyət edir. Öz qızlarına. Sonra da təəssüf hissi ilə deyir, ya Rasulullah, indi mən burada ölüb burada dəfn olunacağam. Qardaşlarım isə qayıdıb yaxşı işlər görəcək, İslamın xeyri üçün çalışacaqlar. Peyğəmbər s.ə.v gülə-gülə deyir ki, ey sən, sən hələ çox yaşayacaqsan. Və Səad ibn Əbqas radiyallahu anhu Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu xilafəti dövrünə qədər yaşayır. Mənim də sizə, qardaşlar, nəsiyyətim odur ki, Hər bir Allahın dostu olmağa çalışasın. Bu birinci nəsiyyətim. İkinci nəsiyyətim, hər yerindən qalxan adam, bir-iki kitab oxuyan adam dəvətə girişməməlidir. Elə olsaydı Peyğəmbər s.ə.v kimi gəldi, göndərərdi Yəmənə dəvətə. Niyə Muaz bin Cəbələ göndərdi? Hər bir işin öz əhli var, bazaranı var. Qoy onu bazaranlar yerinə yetirsin. Və nəhayət üçüncüsü, ya xeyir danışın, ya da susun. Ya xeyir danışın, susun. Bu bilirsiniz nə deməkdir, qardaşlar? Sən ya əvvəldən düşün ki, danışdığın sözdə cəmaatın birliyi üçün, cəmaatın möhkəmlənməsi, imanın artması üçün bir xeyir olacaq, onu danış. Ya da görsən ki, danışdığın söz hətta ayə olsa belə, Quran ayəsi, o ayə cəmaat arasına fitnə salacaqsa, onu demə. Böyük alimlərdən birinin gözəl bir sözü var, deyir ki, hərdən haqqı deməməyin özü haqq hesab olunur. Diqqətin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə dövründə sahabələrinə deyə bilərdi, gedin, Kəbənin içində və yan yörəsində olan bütləri sındırın. Sahabələr də onun əmrinə tabi olub, gecə ilə onları sındırar. Heç kəs də bilməzdi ki, bunu kim edib. Nəticə nə olacaqdı? Səhər-səhər o müşriklər yenidən o bütlərdən düzəldib ora qoyacaq və sahabələrin hamısını məhv eləyəcəkdilər. Amma Mədinə dövründə Məkkə fəth olunandan sonra Peyğəmbər s.ə.v hamının yəyi olandan sonra o bütləri Kəbədən təmizlədi. Odur ki, qardaş, Odur ki, qardaşlar, bir daha təkrar edirəm nəsiyyətimi. Allahla dost olmağa çalışın. İkincisi, hər yerindən qalxan adam dəvət eləməsin dindən danışmasın, qoy onu bacaranlar danışsın və üçüncüsü, danışsan belə diqqətlə düşün gör nə danışırsan. Ya xeyir danış, ya da sus. Vallahi heyifdir. Allahın bizə verdiyi nemətlərdən məhrum ola bilərik. O dərəcəyə gətirib çatdırmayın. Elə eləməyin ki, Allah s.ə. bizə verdiyi evini, bizə verdiyi rozusunu, bizə verdiyi nemətlərini əlimizdən alsın. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la iləhə illə əstəğfiruka və etûbu ileyh.